Jan japunk irratsaioa etxera, hause da bakal jau Ongi etorri zure etxera, hause da bakal jau Kolpe, kolpe, kolpeka, josita josi, zarea josi Kolpe, kolpe, kolpeka, josita josi, zubi, zubi Kolpe, kolpe, kolpeka, josita josi Golpe, kolpe, golpe, josita josi, zubi, subir. Hau ta osa da, txantxakun irratian zaude, onda frekuentzia maritimoan eta txantxakun.com webunean. Bai, bai, bai, go. gogoratu e, zintzilikenen zuten ari bazarete, ostiraletan, zazpietan, botatzen dugula saio. Kolpe, kolpe, kolpe, ka, josi da josi, zareak, josi! Kolpe, kolpe, kolpe, ka, josi da josi, zubi, zubi! Eraiki ditzagun zubiak gure mundura Mundua bihurtu dezagun txikien batura Zuke man hori berakura Tanire nire kontu hau elkar banatu bihurtu gaitezen Bakalka Bueno ba, eta gaurkoan gauza asko gongo dira, iragana, oraina, eta geroa, ba, baina ez dugu aztu nahi segunden gaur eta donostiarrak ez garen ez, <laughs> bat handoain darra bestea horretarra eta kaixo nahi? Kaixo atxaldeon. Eta gure gonbidatua ere hemen da, gaurko gonbidatua unai ere, da unai? Unai oinederra. Oinederra. Oinederra. Eta bera, nongoa da? Donostiarra, antiguotarra. Beraz, berak bai, berak badauzka mila arrazoi, ba, abesti hau, e, behar bada, sentitu eta abesteko, edo behintzat, e, hori, e, e, amabitatik aurrera, disfrutatzeko. Eta gaurko programan eh, San Sebastián egun honetan eh, Bueno, esan bezala eh, Iragana, oraina eta geroa izango ditugu eh, Hainbat gai Jorratuko ditugu eh, Gure lagunarekin, unairekin Eta batez ere eh, Ba, mm, martxoaren hiru batean gertatutako gauza batzuk gogoratuko ditugu. Baita ere, azken aldian, aur eh, desagertu batzuen, baina bereziki desagertutako aur batzuen historia kontatuko dizkizugu. Baina batez ere, ba, unairekin, gure gonbidatuarekin, murrizketen inguruan hitz egin nahi dugu eta baita ere ba, sektore publikoaren garrantziaz edo bai, garrantzi horren inguruan e, hitz e, dugu edo bera elkarrizkatu dugu lehen, lehenago. Eta bukaerarako sorpresa batzu gordeko ditugu, ez ditugu denak esango, baina hori bai, hau zirku bat izan nahi du, zen, e, bueno, erabak, gaurko, gaurko gunean erabaki ditugu bestiak zirkuarien ingurukoak dira. Bai. Zaki guzergatik. <laughs> agian orain dela gutxi zirkoan izan zarelako gorka. Ba, behar bada, <laughs> bai, eta arrazoia hori da, baina bueno, hau zirku nahiko berezia izango da, eta horregatik, eh, lehenengo abestiaren nahiko berezia izango da, berri txarraraken zirkua. disko Ongitorri gure zirkora Eta gaurko zirkoan, esan bezala, unai, oinaderra dugu, bera sindikalista da, elakidea Eta beno, ba, batez ere, esan bezala, murrizkete, murrizketarik ez e, ekimenaren ingunan hitz egingo dugu, baina luz eta zabal ere egingo dugunez, ba, aukera izango dugu beste hainbat gai jorratzeko berarekin. Bera, gaurkoan, e, oraina e, representatzen du, bera da, ez, <laughs> gaur ez da sindikalista bezala, etorri baizik eta orainaren e, erakuslea da, eta bueno, kaixo, e, unai? Kaixo, gabon. Bueno, ba, ba, esan bezala, eh, badakigu, bai, e, zure, bueno, zauden sindikatuaren atletik eta beste hainbat eh, pertsona talde eta erakundeen atletik hainbat ekimen e, egiten ari zaretela murrizketen inguruan baina lehenik eta behin kontestuan edo testu inguru bat e, finkatzeko zergatik edo mm, orain murrizketa eta krisi garaio e, hauetan badirudi ba, diskurtsoa oso salgarria dela esan e, murrizketen diskurtsoa oso salgarria da azkenean aurrezten ari omen gara ez? E, baina zergatik dira murrizketa hauek txarrak eta zergatik e, bueno, ba, mobilizazio hauek e, bideratzeko ideia edo proposatzeko ideia Bueno, azkenian nik asteko gomendatuko nuke ez dakit jendiak ezautzen duen eh, La Doktrina del Shock edo Shock Doktrina dokumentala. Ostiralian eman zuten ladosen da sarian badabil, bai? Nik uste torreko oso ondo azaltzen dula murrizketen honen, murrizketa hauen zioa, ez? Murrizketak ez dira krisia amaitzeko. Murrizketak ez dira langabeziakin amaitzeko. Murriz, o, krisiak alderantziz da. Krisia erabiltzen da murrizketak egiteko kapitalak aspalditik nahi zuen arlo publikoa murriztu, ez? Berak negozioa egiteko eta krisiaren aukera ezin hobea da beretzat, jendea xok egoeran eta beldurrez dagolako, nahi duen hori egiteko. Hau da beti amestu duena kapitalak, bai? Eta aukera hau aprobetxatzen du nahi duen hori egiteko. Murrizketak zein murrizketak arlo publikoan zein zeinen alde dia o zein aberazten du kapitala zein pobretzen du langileak eta hoi da, nik esate detena murrizketak onak dia batzuntzat eta txarrak beste batzuntzat ez? Mm. murrizketak arlo publikoan eta laguntza sozialetan doaz ba, azkenian langile eta okerren daudenen kontra eta zeinen alde doaz ba, gehien dutenen eta kapitalanen alde Bai ez, eta aipatutako pelikula horretan ko adibide bat Katrinaren garaian gertatutako basarraski e, eh, horren arira nola kontatzen diguten nola New Orleans zen, nola inoiz hezkuntza bai. e, eh, ba, publikoa suntxitu ezin izan zuten mo, eh, egoera batean zegoen eta Katrinaren ostean ba, nola lortu zuten hori bonoen bidez eta hasierako ba, shock egoera horretak, e, horretatik ateratzen edo nola lortu zuten sektore publiko hori zuntzitzea. Baina kapitala, aipatzen duzunean, kapitala igual jendeari gelditzen dio oso etereo eta zein dira, zein dira benetan kapitala, zein dira akumulazio, aurreko egunean hitz egin genuen e, e, akumulazio prozesu batean e, gaudela, e, Ba, ziklo kapitalista batean, akumulazio kapitalistaren e, fase, fase batean aurkitzen garela eta kapitalaz hitz egiten dugunean batzutan egia da gure artean hitz egiten dugunean <laughs> e, denok ulertutzat ematen dugula baina benetan eh, zein dira kapitalistak zein da kate akumulazio kapazitate hori zeni etzaio importa edo nahiago du sektori pribatua eh, areagotu eta sektore publikoa suntzitzea etzaio importa ez bilatzen duna da importa saio eta horregatik egiten du eta kapitala da ba e, akzioa, o bankua dia, hoi da merkatua bezala, esatea merkatua gobernatzen gaituzte gaur. Zein da merkatua? Ba, dia banka ondia, dia multinazionalak, ez, azkenian, enpresen akzioak dazkaten oiek, ez? Dia enpresa ondia, dia patronala, hoi dia kapitala. Eta egiten dian, erabaki hauek, azkenian, Zeiten dute, aberastasunaren zati geroz eta hondiagoa beraien eskura jotea. Hau da, langileok sortzen deguna berastasunaren zati gero eta hundiagoa doa beraien gana eta zati gero eta gutxiago langileen gana. Baina hau saltzen digute ez. Hemen aurrezten badegu, soldata murrizten baditugu, arlo publikoa murrizten badegu, ba krisitik ateako gea eta guztiz kontrakoa da. Eh? Hau murrizten badegu, segertatzen da, pobrezia haundituko dala egoera larrituko dala. Baino badirudi kapitalai gehiu irabazten duen bitartean horrek ez diola xola. Bai? Horria. Eta bueno, badakigu hainbat eh, ekimen eta proposatzen ari zaretela eh, eta horregatik sortu duzuen murrizketarik ez eh, info gogunea, beste gauzen artean, no haindik e, bueno, argitaratu ez bada ere, o, zabaldu ez bada ere, ba beharra da beste ba, agente batzuekin edo sortuko duzuen ekimen horien artean hori dagoela e, ze ze ekimen edo sustatu nahi dituzu edo ze jendeari edo jendarteari zer zabaldu nahi diozue e, mobilizazio guzti hauekin eta proposatzen dituzuen ekimen hauekin guztiekin hemen saltzen nahi zaigu ez murrizketa hau murrizketa hauek ezinbestekoak diala eta ez dagoela alternatibaik. Eta alternatiba badaude, eta beti esate dute ez, ez da beste alte. alternatiba badaude. Ze falta zaigu indarra. Ez baditugu behartzen aldaketa horiek egitera, ez dituzte egingo. Errexago da, ez, diskurso bakarrak esaten duena egitea. Komplikatua da hori ez egitea. Hori behartu inbar da, eta hori behartzen da kalean eta mobilizazioen bitartez. Ordun guk bultzatzen egiana da, mobilizazioak. Jendia aktibatu eta mobilizatzea gai hauen inguruan. Pedagogia inez. Ze asko akonplejatuak gaude eta badirudi asko eh, ez, funtzio publikoa oso garatua dagola, jendea oso ondo biziala arlo publikoan, eta hori gezurra da. Beste bezur bat esate dutena da, arlo publikoa hemen garatu egia dagola. Eta hori gezurra da, Europakin konparatzen badezu, oso atzetik goaz eta beraien egora asko sobea da bai? Mhm. taleno ez deta ipatu baino arlo publikoaren garrantzia zein dan, ez da? ekonomia ez da demokratikoa bai? kapitalak pribatua dan bitartean, produkzio medioak kapitalan pribatuaren eskuetan dauden bitartean ez da demokratikoa publikoa ordea demokratikoa da Orduan, ekonomia demokratizatu nahi badegu, publikoa bide da ekonomia demokratizatzeko. Eta horregatik du daukan garrantzia. Gizarte beharrei erantzuten dielako. Ez dute bilatzen mozkina, bilatzen dute gizarte beharrei erantzutea. Eta hoi da garrantzitsua guretzat. Ekonomia dago, gizarte beharrei erantzuteko, eta ez, mozkinak lortzeko gutxi batzuntzat eta aipatu bezala mobilizazio proposatutako mobilizazio horien hildora jotzen badugu zein dira ekimen konkretuak e, gauzatuko dituzuenak ba <clears throat> nik uste garrantzitsu oso garrantzitsua izango dela adibidez e, otsailaren laurako Bilbon eh, antolatu dugu manifestazio nazionala manifestazio hau eragile sozial desberdinekin antolatutakoa da, sindikatu desberdinak eta eragile sozial desberdinak eta hoi manifestazioi adibidez, ba, ekimen garrantzitsu bat izango da. Beste ekimen garrantzitsua nola ez, arlo publikoan bultzatuko ditugun o, aigean, bultzatzen egean, mobilizazioak. Hogeita zeian manifestazioak daude eaeko iru-iru burutan eta Otsailaren behatzian, lau orduko lanuzteak. Eta hori, horiek dira guen goz, bultzaten mobilizazioak eta. Gu, hemen esaten dugu sindikalistak eta politikoa garela, <laughs> horrela identifikatzen dugu gure burua. Ez sindikatu konkretu batekin, baizik eta usteko, azken urteetan, ba, mugimendu sozialen inguruan, sindikatuei eta alerdi politikei izan zaien batzuei, bueno, orokortzen e, prozesu batean ba, denak erortzen zirenez, eta orduan e, bueno, ba, kuriosoa egiten zain nola proposatutako e, mobilizazio horietako batean hain zuzen ere garrantzuenean nola beste eragile batzuekin bilduko zareten ze izan da e, eragile horiekin batzeko edo ideia zergatik e, gauzatu hori edo nola egin duzuen batez ere Bueno, erabile sozialekin beti erlazioa da kau, eta zanet... Baina eh, sortu da koordinazio nola baiteko asambladaren bat, edo bilgune bat, edo... Bueno, erlazioak eta bilerak izate ditugu beraiekin, eta bazegon ikusten zan beharra, erortzen nahi danakin eta jasaten nahi gean erasoakin, aurre egiteko beharra, ezta bai eragile sozialen, mugimendu sozialen aldetik eta bai gure aldetik. Eta, orduan, proposatu zitzaigun manifestazio bat egitea, denon artean, guk esan genuen ba, oso ondo, esan edo murrizketaik ez, eta alternatibak ere e, asaltzeko ez, e, murrizketak ez, zehatik egiten deia murrizketak, ze murrizketak esate alako ez dagola dirurik ez, gasto hiek ordaintzeko, ez dago dirurik ez dalako ingresatzen, fiskalitate injusto bat dakaulako. Europa mailan begiratzen badegu, gea presio fiskal txikiena dakagunak ba, diferentzia handiz Horunez, badegu, ez, diru hori jasotzen, zer bidez gero ezin dugu gastatu. Bai? Ordun hoi, hoi izan eta, bueno, guk mantentzen ditugun erlazio hoien barruan ikusten zan, ezinbesteko azala, eraso honen honi erantzutea, eta, bueno, elkar elkarrekin ba aurrera goaz. Sondo. Eta ja alternatibak eh, aipatu dituzula eh, eredu honi fiskalitatetik aratago eh, zein alternativa ikusten eh, diozue eh, fiskalitatearena argi dago baina gainera Europarekin konparatuz gero beste hainbat eredu ere badaude zein izan daiteke zuretzako eta ja maia pertsonanean zure iritzia eskatzen ditut e, hemendik ateratzeko eta morrizketarik ez baino gehiago alternatibak eraikitzen hasteko ereduren bat edo proposamenen bat. Garrantzitsuna noretza da mobilizazio hori, ezta? esaten digute ezin da, hau da bide bakarra, eta ez ez, hau lortu behar deu, eta hau lortuko da indarra egiten, eta mobilizatzen, eta, bai? Hori da eh, bide funtseskoa. Guain, beste bat ere, nei oso asko gusta ez zaidana ere da, ba, hori iten dezu, baino ez da nahikoa, askotan. Horun ezin dezu jun besteen agendaren kontra, kontra, kontra. Bai? Sortu inbar dezu ere. Ta sortze horrek ere jende gehiago erakartzen du. Eta ni akordatzen naiz, guain, badidez e, eh, Euskal Herriko laborantza ganbaraz, ez hori, hori ze izan zan, hori hartu zan ekimen bat, ez digute ematen, eta sortu intzan ez? Hori da alternativa adibide bat. Alternativa adibideak dira ere kontsumo taldeak. Bai? Ezagutzen ditugu denak, ba, barazki eta produktu ekologikoak eta bertako nekazariek eh, banatzen du hoi da beste alternativa. Dia alternativa txikiak, ba, hor bide hortan beste alternativa bat, ba, kutsabanken eta kontra egondata ez da, Oi, nik ikusten dut, ba, alternatiba bat, e, etikoa badala. Zehitu behar deula, banko publikoa eta horren alde borrokatzen eta ba, indarra biltzen ere, horren kontra. Baino, indarra biltze hortan, igual, alternatibak ere sortzen zoazen enean, jende gehiago biltzen da beste hortan, ez? Orduan nik alternatibak ikuste ditut, adibidez, adibidez, jarri ditut, ba, iruditzen zaizkit alternativa interesgarriak ba, kontraitetik ba, zerbait sortzen jutera, ez <laughs> Eta azkeneko galera eta erdi sorpresa izango dena. <laughs> e, azken aldian entzuten ari gana hainbat e, komunidade autonomotan en, nolabait planteatzen ari direla defizitaren, defizit publikoaren e, murrizketa bat. Hau da, ba, e, ba, komunitate horrek ezin duela, ez dakiz, e, eh, baremotatik ara joan. Murrizketa hori ere, jartzen diguten, jartzen diren muga hori ere, jakinda gainera, Estatu Espainiolean adibidez, pepek gidatutako autonomia edo komunitateak izan direla, defizit hori egeien e, eh, astindu dutena, Zer, zer ekarri dezake, hau da, etorkizunean, zer suposatu aldio komunitate bati, defizit batetik areago joan e, eh, mm, bueno, ezin joan alizatea zer ingo dion ba, ni goratzen ez Europan bai Alemania eta bai Frantziak ezin zuten euneko irutik gora igo eta igozian eta ezitzaien ez gertatu bai eta guk defizita defizita e, eh, bajo mantendu dezakezu adibidez, esan ez, esan dugu fiskaltasuna Zenet, zuk, azkenean defizita zer da gastatzen dezuna, ken, o ingresatzen desuna, ken gastatze desuna, ezta? Orduan, zu defizita, zu gemen, erreforma, zerga politikan, erreforma sakon bat egiten badezu, eta lehen aipatzen genuen presio fiskal hori handitzen badezu, defizitoi <coughs> ere murrizketak egin gabe, mantendu dezakezu. Eh? Ta defizita behar badezu, gizartean behar batzu badaudelako, bai? Bai, nima dezu, zeinen alde, zu politika seinen alde ite dezu. Iten dezu, bankaren alde, hau da, ja, gehien dutenen alde ite dezu, edo behar dutenen alde, gizartean herritarren alde ite dezu. Ze defizita, baju mantentzea, zer, zer esan nahi du? Esan nahi du, prioritatea dula, zorren interesak ordaintzea. Hau da, gu ditugun maileguen zorrak ordaindutko dizkizuegu zuei bankuei eta izorra ditezela berritarrak ba <laughs> oso ondo unai ez dakit beste ezer eh, beste karpenik egin nahi duzun ba Ba ez, bueno, guantxe banoa afaltzea. <laughs> Eta angulak, angulak jango dituzu. Hoxe, hoxe, angula. angula. <laughs> bueno, lehen okurritu zaigu, eh, bueno, jangarria den errotulagailu eh, bat asmatzea, bai, ba, espagetiei egi edo gulei begitxoak pintatzeko. Baina, bueno, gu, gulak ez ditugu jango, baina pozik ere joango gara oera edo festara, bakoitzak ikusiko du. Eta eskerrik asko, hemen egoteagatik. Oso ondo eskerrik asko zuei. Eh? Eta agurtzeko, unai agurtzeko, noviembre pelikularen, eta zirkuarekin jarraituz, noviembre pelikularen abestitxoa jarriko dugu, Lucia izenekoa. ...para a la iglesia, cambio. De acuerdo, si lo desalojo por las vale. Si no, a palo limpio, cambio. Está repleta de tíos, repleta de tíos. Entonces, si, eh, por las afueras tenemos rodeados de personal. Vamos a tener las armas. Sacarlos como sea, cambio. A ver ese fuego que ha sido, ¿ha sido al aire, cambio? Dijo que había heridos, estaba preguntando si había heridos, cambio. De momento de los nuestros no hay ninguno, cambio. Bueno, está bien, está bien. Estas salinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia, cambio. Yo si le mando botes y le mando pelotas, se le mando sin cartuchos, cambio. No, eso eh, es como si le enviaras una flauta y no sabía tocar, ¿sabes? Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? Eta hori izan zan, hori izan zen martxoaren irua gazteizen e, Denok, bueno, behar bada gaztetxo batzuen memorian ez dagoena Ez da nerean ere, noski Ni hoita piko urte ditut eta, eta segurazki ez nahi ez nitzake akordatuko baina zorionez jendeak transmititu digun gauza bada eta bueno hemen entzuten dezuen dokumentu hau bada irrati bueno ba, en, poliziaren e, walkietatik ba, garaiko hacker analogikoek lortutako e, dokumentu bat eta nola erakusten ziguten nola poliziak eh, bazekien zer egiten ari zen, eh, agindu batzuek jasotzen ari zela, eta agindu horiek zenen eskutik etorri, eta bueno, ba, mando polizialetatik e, eh, aratago, ba, orain txailen fraga, fraga, fragaren ahotsetik etorriko ziren segurazki edo historiak behintzat horrela xe dio eta hori epaitu gabe joan da joan da beste leku batera e, bueno, ba, martxoaren hiru hori bizi zuten hildako eta bizirik daudenak e, oroimenean izango dute eta beraiek e, ba, beraiek esango luketena ez dugu esango baina beraien pentsamendua gurearen berdina da Eta egun horretan, e, hause izan zen Luis Jakek e, idatzi, eta ondoren hainbat alitan musikatu den e, abestia. Denon ezaguna da, eta espitzu batekin, bueno, behintzat bat, e, botako dizugu, bere, Luis, Luisen beraren e, espitz txiki batekin. E, kampanadas amortz. Todos los que estamos aquí, mucha más gente, Sabemos que aquello fue un acto de terror del Estado, ejecutado ejecutado por aquello que se llaman fuerzas del orden estatales, comandos estatales, responsables ministeriales estatales, algunos aún vivos. Todos lo sabemos perfectamente. Pero lo que yo no podía, ah, lo que Lo que yo no podía imaginar aquella noche cuando empecé a componer en un piano vertical las campanadas, es que después de 30 años nosotros haríamos el sustitutivo del el olvido que ha hecho ese Estado, que en 30 años sean cuervos o bambis los que gobiernan, no han pedido perdón, no han reconocido los hechos. Y que por ser la matanza de Vitoria, de Gasteiz, el primer gran fiasco, el primer gran fracaso de la transición. Para muchos de nosotros no habrá nunca transición acabada hasta que se pida perdón a las víctimas, los amigos de futuro. los responsables que hoy gobiernan piensan que con el tiempo pasará. En esa canción hay unas palabras y creo que serán ciertas. Les perseguirán nuestras memorias para siempre. Campanadas. eta iraganarekin lotuta dagoena aste hauetan e, jakiten ari garena ume ume galduen kasuan eh, atzo jakin genuen hirugarren irkutsa eh, aurkitu zutela e, gabe izan ere badirudia badagoela sare bat hor atzean edo bazegoela sare bat ba aurrak lapurtu eta Ba, eh. beste familia batzuei ematen ziela, ziela bai. segurazki, segurazki. Itxasondo aurkitu dute hirugarrena. mila bat zirunda irurogita mazazpian ustez zendu zen ume bat Baina, <laughs> baina arrastorik ez eta ez da lehenengoa esan bezala beste batzuk ere egon dira lehenengoa ireki zutena bueno, ez dakik lehenengoa zen baina hemen bertan. Bai, poioen Txantxakun, esan eh, behar dugu, txantxakun oso gertu dagoela eta Eta egun horretan, ba, horra aurkitu genituela telebistaren baitare unitate mobilak hori kubritzen. Eta, bueno, ba, badirudi eta eta egia da, ba, sare bat e, bazegoela, segurazki Elizak e, honetan zehozer esan beharko du, zen askotan beraien eh, monastegi, komentu eta mojak e, tarteko daude. Orduan, hau e, ikertuko da, eta ikertuko ez badute, ikertuko dugu. Bai, gutxienez lortu dute e, gorpuak, bueno, ilkutsak irekitzea eta horrek horrean neuz ez pauso ja un da hori ikertzeko. Ja, jakin pentsatu 77tik ari zarela pentsatzen zure aurra e, benetan nonbaiten bizi dela, bueno, bizi daitekeela. E, izugarria da, gutxienez E, ikusi dute benetan egia dela, e, aurrak falta direla, eta horren ea ikertzerik eta jakiterik duten. Imaginatu familia horren e, egoera, e, <laughs> badakizu zure, edo uste duzu zure umea ez dagoela hilda, baizik eta lapurtu egin dizutela, eta momentu horretatik, zaude, momentu hau itxoiten, ilkutsa iriki, ikusi, eta utxik dago ba ez dakit zer gertatuko zaizu gorputzean, baina baina sentimendu horiek oso oso gogorrak izan bar dute. Eh, familia hauek e, sinadurak biltzen ari dira eta Espainiako fiskal nagusiari e, presentatu nahi dizkiote eta e, elkarrateratzea egingo dute urtarrilaren hogeita zazpian e, gazte Honen inguruan ba, babesa jasotzeko. Astelenean e, gaia zaldatuz jakin izan genuen e, eh, oarsaldeko horretako sei gazteri eman dioten epaia, sei urteko espetxe zigorra jarri diete, beraien lan politikoarengatik eta horren arira ba, mobilizazioak eta antolatu dituzte asteburu honetarako. Gaur ikaste eta eh, ekimen batzuk prestatu dituzte, e, bihar hogeita bat larun bata ez bihar, barkatu bihar hogei ostirala e, e, prestatuko dute horeretako herriko enparantzan kanpin dendak eta prestatuko dituzte eta han, eh, gau bat gutxinez pasako dute eta bueno, taierren bat edo e, pentsatzen dute egingo dutela Ogeita batean larun bata e, konzentrazioa egingo da eguardiko amabitan lartzabalgo biribilgunean eta ogeita bian igandean amaitzeko manifestazio egingo da eguardiko amabitan lartzabalgo amulategitik hasita horretaraino. Ikusten duzuen bezala iragana en, eh, orain, orainaren antzekoa dirudi eta errepresioa ere oraindik hemen jarraitzen du naiz eta beste batzuek egin. Bueno, eta gaurko gure zirko berezi honekin bukatzeko e, ez dakit konturatu zarete, baino beinat, beinat gaur ez dago hemen. Ez? E, alegria, kantu hau, jartzen ari garen kantu hau, alegria da, zirko el solena. Bai, gure zirko berezi honekin jarraitzeko, Alegria. Eta unai, zer dela eta ez dago hemen bainat? Ba, ba beste seme bat eduki duelako, atzo bertan. Atzo, e, atzo edo egun, nuiz izan zen? Aste honetan. Vida, alegria, un Eta nun izan dugu nahi? Nun izan duen, ba, ospitalean, nun izan duen. Baina, ospital hori publikoa da. Bai, publikoa da. Eta <laughs> behar bada murrizketekin hemendik aurrera arazo egingo dira aurrak ekartzeko. Bai, Bartzelona adibidez, ordaindu barko zenuke, hogeita mar euro, hor zure, bueno, ba, bikotearen ondoan egoteagatik, eta hori segurazki etzai gustatuko bainati, eta inorri. Osa, orain aurrak ez dira etortzen ogi barra batekin besazkean, etortzen dira ja fakturarekin. Bai. Baina, bueno, gu hemen gaude eta e, Beñati, Ruti eta Eneko jaio Ba, hau oparitu nahi diogu bera Iratiri ere Ba, iratiri ere, irati gainera oso oso maite dugu Zen bere, bere irrifarreak beti, beti oparitzen dizkigu Baina alegria dira guretzako e, iragana dira Eta iragan hori zor diegu eta horretarako ba, oraina e, defendatu eta iragana u, ezaztu, baina batez ere etorkizuna irabazi behar dugu. Oraindik naturaren gauza batzuk misteriotsuak iruditu altzaizkigu, neri horrela iruditzen zaizkit, aur jaio berri bat jaiotzen den bakoitzean, eta ez gera sentimentala jarriko, baina egia da, eta natura horrela da, gauza e, zaienak egiteko kapaza da, gauza zaienak egiteko kapaza gara, eta hori erakusten dio gure sortzeko, eraldatzeko eta zabaltzeko gaitasunak egunero erakusten dizkigu, Eta berriro ere, e, zorionak e, gurasoei eta jaio berriari eta ondoan dituzuen sare guztiei ere. Eta datorren astera arte, eta datorren astean beinat izango dugunez, ba, supongo zerbait honen inguruan ere komentatuko digula, baina, bueno. Hori bere eskutziko bai. dugu. <laughs> Eta soparen aurka gaudenez, pirata garenez, bukatzeko, gure zirkoa bukatzeko... Aizeak landak Bueno, ba, ba, urrengo arte Aio Datorren aster arte Ekaitza jasotzen ditu Aizeak landatzen dituenak Ekaitza jasotzen ditu Horregatik tablo bota degu kapitaina Ondoren kainoiak prestatuz Herriari eman dioguzua Eta udena zure begiak ikusi nituelako Zerundu batez Eta udena zure ideak Segundu bat Eta odena, zure begiak Ikusinituen lako Segundu bat ez Eta odena, zure hile